Desnúdate, tu cuerpo caliente quiero ver. Vamos, vela y motímate. Desnúdate, déjate llevar y suéltate. Que lo que te esperes fuerte. Desnúdate, tu cuerpo caliente quiero ver. Vamos, vela y motímate. Desnúdate, déjate llevar y suéltate. Que lo que te esperes fuerte. Hazlo con tu la niña con cautela. Sube la despacio mientras coqueteas. Señalera, Vamos, vela han llegado Vela, yo sé que tú quieres la vela. Prende una vela y te enciende en candela. Brinca y grita, no te pongas trinca. De enseñarte cómo este negro pica. Te quiero besar, te quiero abrazar, quiero tocar muévete, tu cuerpo caliente quiero ver. Vamos, pela y motivate. desnúdate, déjame llevar y suéltate. Quiero que te esperes, fuerte Ya, Déjame rozar tu piel, Ya, déjame hacerte mujer. Ya, Quieres una noche de placer, pues bésame, agárrame, buah. Desnúdate, tu cuerpo caliente quiero ver. Vamos, puedo.